السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan Islam dan kenikmatan iman. Alhamdulillah ala ni'mati la ilaha illallah. Segala puji atas nikmat la ilaha illallah. Alhamdulillahi ala ni'mati mahabbati sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah atas kecintaan kepada sayyidina Muhammad. المصطفى المختار الذي في هذه الليلة نجتمع لنستجلي معنى من معاني فضل الله الأعظم عليه yang tersuci, yang terpilih, yang kita berkumpul untuk mendengarkan daripada sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة تفتح بها لهذه القلوب أبواب المحبة وتسلك بهم مسالك الأحبة وتسقيهم من حوض المصطفى بها أعظم شربه Salawat dan salam yang dengannya semoga membuka seluruh hati semua yang hadir ini untuk mencintai beliau, untuk meminum dari telaga haud beliau dan untuk memanut dan mengidolakan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما جمعكم إلا إلا شان المحبة وإلا فلولا المحبة ما الذي يجمعكم في هذا الجمع؟ tidaklah yang mengumpulkan kita semua kecuali karena kecintaan kepada Nabi besar Muhammad kalau bukan karena kecintaan kepada Nabi besar Muhammad apa yang bisa mengumpulkan kita di tempat seperti ini wa hadhihi al mahabbah allati awda'aha Allah qulubakum هي بشارة لكم بمحبة من النبي محمد dan perku dan kecintaan kalian ini yang berada di hatimu besar ataupun kecilnya itu adalah kabar gembira bahawa engkau mempunyai sambungan yang tidak terputus dengan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. نعم بشارة لكم بالمحبة منه فقد ورد في الحديث الصحيح عن الحبيب المصطفى المليح أنه كان في ليلة في البقيع في يوم يسير في البقيع ومعه بعض أصحابه ذوي القدر الرفيع فقال وددنا أن لو رأينا إخواننا رسول الله صلى الله عليه وسلم telah mengisyaratkan tentang cinta yang tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang maha wajah yang terindah dan lisan yang terindah telah berkumpul dengan para sahabatnya yang mempunyai kadar yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di pemakaman al Barqad beliau mengatakan dan mengutarakan hadisnya aku cinta aku rindu untuk bertemu dengan kekasih-kekasihku saudara-saudaraku فتعجب ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وتساءلوا أولسنا إخوانك فقال أنتم أصحابي إخواني يأتون من بعدي يود أحدهم يؤمنون بي ولم يروني يؤمنون بي ولم يروني يؤمنون بي ولم يروني hada antum. Adin hadirat, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengalirkan air mata dan berkata, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku di hadapan eh, Baqi." Maka di saat itu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apa yang membuat kau susah dan rindu menangis? Kami kan saudara-saudaramu." Beliau berkata, "Bukan kalian, mereka adalah yang mereka ya adalah umatku yang hidup setelah aku wafat tidak berjumpa denganku tapi mereka beriman kepadaku aku menangis rindu ingin jumpa dengan mereka halakum man amantum bih qabla an wa antum man ta'allaqat qulubukum bi mahabbatihi فأقبلتم في هذا المجمع فرحين بفضل الله عليه بالإسراء والمعراج Siapa yang ditangisi rindu oleh Nabi itu itu adalah kalian pengguna kalian tidak beriman kepada Nabi masuk Islam tanpa kalian melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalian itu adalah cinta rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kalian kami sangat rindu itu أنتم من يتشتاق أرواحكم إلى رؤية محياه حيث وصف هذا الشوق في حديث آخر فقال من أمتي من يأتون من بعدي يود ليؤمنون بي ولم يروني يود أحدهم أن لو رآني ولو كان ذلك بأهله بنفسه وأهله وولده وماله Itulah kalian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyaratkan di dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu untuk berjumpa kepada orang-orang yang beriman kepada beliau sebelum beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengorbankan diri mereka keluarga mereka melebihi segalanya yang ada untuk beriman dan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah kalian وإذا كان ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم قد فازوا بالفوز العظيم والمقام الفخيم بصحبة النبي الكريم وقدموا أثمان ذلك بمحبة ووفاء بذلوا أرواحهم واسترخصوها حتى أن سيدتنا <coughs> عفراء رضي الله تعالى عنها عندما قتل ولداها في معركة خرج النبي يرد فيها اعتداء من اعتدى فلما رجع النبي وجاء قبل أن يغتسل من غبار السفر إليها ليخفف عنها ويعزيها وأخذ يخاطبها بلطف فنظرت إليه صلى الله وسلم عليه وقالت يا رسول الله لرؤية النقع في وجهك الغبار لرؤية النقع في وجهك أشد علي من قتل ولدي Sayyidina Afra ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang para sahabat dahulu mereka berjuang berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka Afra yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari peperangan dengan penuh dengan debu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sayyidina Afra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mandi belum membersihkan dirinya Sayyidina Afra memandang wajah beliau dengan debu yang ada di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ya Rasulullah debu yang ada di dalam wajah dia berada di dalam wajahmu Debu yang berada di wajahmu ya Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Wa idza kanat hadhihi al-mahabba min syanihim ففيما أخذ أخبأه الله لسيدنا محمد من أمته في كل عصر وكل زمان من يحملون هذه القلوب امثالكم انتم من امتلأت قلوبكم بمحبة النبي فاجتمعتم على هذا الصعيد وجئناكم من مكان بعيد من مسافة بعيدة لنستمد من البركات التي تتنزل في مثل هذا الجمع لما؟ <coughs> لأنه جمع اتصلت فيه القلوب واتلفت وانسجمت على نور محبة سيدنا محمد sungguh kalau seandainya yang sedemikian besarnya cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka seperti itu bagaimana dengan kita yang dicintai oleh Rasul beriman kepada Rasul tanpa melihat Rasul dicintai oleh Rasul cinta Rasul telah disiapkan dari generasi ke generasi kepada kepada umatnya yang melewati generasi-generasi tanpa melihat beliau dan kedatanganku ke sini kehadiran kalian di sini dalam cinta kepada Rasul ini yang membuatku datang dari tempat yang jauh ingin bersatu padu bersama berkumpul dalam jiwa-jiwa yang mencintai Nabi Muhammad bersama kalian saudara-saudariku yang kucintai dan kumuliakan. ومن عاش معنى هذه المحبة وحمل نفسه على التخلق بأخلاق سيد الأحبة فله البشارة برفيع الرتبة وهي رتبة المعية حيث قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستجلي هذه المعاني العلوية للقلوب المحبة النقية المرء مع من أحب Siapa yang hidup dengan kecintaan ini dan dia berjuang dengan akhlaknya untuk mengikuti jejak sang kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengutarakan di dalam hadis beliau yang mulia bahawa orang-orang yang mencintai beliau akan bersamanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana utara beliau al mar'u Amin ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintanya dari keluar dari hati yang penuh cinta yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي ليلة الإسراء والمعراج للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعنا في كلام الشيخ القاضي أحمد الكردي حفظه الله أنها جاءت بعد أذى تعرض له بعد أن وضع السلاح على عاتقه الشريف بعد أن خنق بعد أن رمي بالحجارة بعد أن سال الدم من قدميه الشريفتين بعد أن عرض عليه أن ينتقم ممن آذوه فيطبق عليهم الأخشبان فقال بل أرجو أن يخرج الله من أعذابهم من ينصر هذا الدين لنتعلم أن المحن إذا اشتدت ثم قوبلت منا بهذا المعنى من الرحمة المحمدية فإنها بشارة للقلوب التي تقابل المحن بالرحمة بأنها ستنال نصيبا من العروج في معارج المحبوبية Dan di dalam perkumpulan mulia di malam Isra wal Mi'raj ini tadi kita mendengar ucapan dari Al القاضي Al حفظه Ahmad, hafizahullah, رسول Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya melewati hal-hal yang sulit dilempari, dicekik dikejar-kejar namun didatangkan kepadanya malaikat penjaga gunung untuk menintihkan kepada penduduk yang melempari beliau daripada ahlul bait namun beliau berkata aku berharap dari keturunan mereka akan muncul orang-orang yang beriman. Saudara-saudariku, beliau mengatakan, ini rahmat dan kasih sayang seperti ini apabila muncul dari hati seseorang kepada yang memusuhinya dan ingin membunuhnya akan berubah menjadi kemuliaan di masa mendatang sebagaimana kejadian yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dikejar-kejar beliau orang yang paling dimusuhi beliau orang yang paling banyak di, di, di, dicari untuk dibunuh namun karena rahmat yang mulia kasih sayang yang lembut di hati beliau mengubah keadaan hingga barat dan timur termuliakan dengan kalimatullah ulia وكل واحد منكم يتعرض لأذى أو يتعرض لمحنة أو يسيء إلى أحد من إخوانه ممن يعرفهم أو ممن لا يعرفهم وكل واحد منكم يعامل من أساء بالإحسان ويحمل معنى الرحمة المحمدية في قلبه للمسيء إليه قبل المحسن إليه لمن يواجه من أساء بالإحسان بشارة بأنه على الخطى المحمدي وأن هذا الخطى سيثمر نصيبا وافرا باطنا وظاهرا لصاحبه من فضل الله على سيدنا محمد من تمسك بهذا المسلك المحمدي الدم يسيل من قدمه وهو يقول أرجو أن يخرج الله من أعقابهم من أصلابهم من ينصر هذا الدين Setiap kalian akan mendapat dari Allah ujian, akan mendapat dari Allah gangguan, akan mendapat dari Allah fitnah, siapa yang bisa menahan dari ujian Allah dengan orang-orang yang mengganggunya, dengan orang-orang yang membuat keburukan kepadanya, dengan orang-orang yang memfitnahnya, dengan perbuatan yang baik, dengan akhlak yang mulia sebelum daripada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau dia berpegangan dengan pedoman seperti ini, kepada orang-orang yang berbuat buruk kepadanya maka dia telah bersambung dengan tali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika berdarah kakinya malaikat kibal malaikat gunung berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku kepruk ini dunia ini Taif dengan kedua dengan kedua gunung yang ada di Taif Rasulullah mengatakan aku mengharap dari mereka dari keturunan mereka yang menolong agama Allah. Kalau kita sebagai umat Nabi besar Muhammad mempunyai pedoman sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad, kita akan mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpegangan dengan tali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat ujian, ketika mendapat fitnah, ketika mendapat pelangguan dari orang-orang yang memusuhinya, Rasulullah malah mendoakan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan dari keturunan mereka yang menolong agama Allah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في ليلة المعراج الإسراء والمعراج عندما قرب البراق للمصطفى صلى الله عليه وسلم ليركب نفر في البداية البراق واهتز قال بعض الصالحين نفرته هذه من هيبة سيدنا محمد وقال البعض الآخر هذا تعليم لأمة سيدنا محمد على أن معاني الاصطفاء مرتبطة أيضا بمعنى الصبر حتى في لحظة الاصطفاء Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki burak, burak pertama kali bergetar, bergerak enggan untuk menerima Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu ajaran dari Allah subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang akan dipilih dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dia harus bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah bersabar ketika bergetar buruk tidak menerima daripada jasadnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan dari isyarat bahwa pilihan Allah kepada orang-orang yang terpilih harus melalui dari pintu sabar. وعندما من الله على الفقير قبل شهرين بزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه لاحظت حلقة في ساحة الأقصى في الجدار فلما سألنا ما هذه الحلقة قالوا هنا ربط البراق الذي كان قد أسري على النبي عليه لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى ساحة المسجد الأقصى عجل الله بتحريره ربط جبريل البراق في هذا المكان فسأل أحدهم يقول كيف يحتاج البراق إلى الربط وهو مخلوق جاء من العالم الأعلى فكان الجواب أن هذا تعليم من رب الأرباب لأمة سيد الأحباب بأن لا يهملوا الأسباب ولا يعتمدوا على الأسباب أن يتقنوا العمل إذا أقاموه والذي نراه في هذا المجمع مظهر من مظاهر الإتقان saudara-saudariku yang kumuliakan Di malam ketika berdua ketika kira-kira dua bulan yang lalu, beliau mengatakan, aku berkunjung ke Masjidil Aqsa dan aku melihat ada suatu tempat seperti tempat mengikat kuda dan aku bertanya tempat apa itu di pojok di salah satu pojoknya itu adalah tempat mengikatnya diikatnya burak ketika ia akan membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit maka ditanyakan kepada guru beliau apa sebabnya burak ini perlu pakai diikat segala padahal dia datang dari langit ini merupakan taklim pengajaran bagi kita walaupun makhluk dari langit sekalipun butuh untuk mempelajari dan mendalami makna kehidupan tanpa meremehkan segala sesuatu yang datang dari Allah biarkan saja biarkan saja biarkan saja tapi butuh usaha butuh asbab butuh mujahadah butuh uh, perbuatan kita beramal untuk merubah keadaan kita bukan meremehkan begitu saja membiarkan seakan-akan Allah adalah orang Asal eh, eh, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala adalah pembantu kita yang akan berbuat semua mau apa yang kita kehendaki di sahatil Masjid Al-Aqsa ajallahu bitahrirah اجتمع مئة وأربعة وعشرون ألفا من الأنبياء والمرسلين في صعيد واحد في وقت واحد الذي يسير هذه الأيام يذهب إلى المسجد الأقصى أسأل الله أن يبلغكم الصلاة فيه الذي يذهب إلى المسجد الأقصى يستشعر عند الدخول إلى الساحة كيف في هذا المجمع الكبير في هذا هذه الساعة اجتمع مئة وأربعون وأربعة وعشرون ألفا من الأنبياء وفيهم وعلى رأسهم سيدنا محمد والذي أقام الصلاة جبريل وتقدم سيدنا محمد حبيب الجليل ليصلي في هذا ذلكم الموقف الجليل فهي ليلة أبرز الله فيه قدر سيدنا شيئا من قدر سيدنا محمد وجمع أرواح الأنبياء عليه di lapangan Masjidil Aqsa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Yahudi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan 124 ribu nabi sebagai imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan azan dan qomat Sayyidina Jibril alaihi salam ketika seseorang masuk ke Masjidil Aqsa dia harus merasakan harus merasakan keagungan perkumpulan para nabi dengan Sayyidina Muhammad Berkumpul 124 ribu nabi. Ketika masuk ke Masjidil Aqsa, dia merasakan kenikmatan perkumpulan para nabi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma lamma sirna ila jihati gubbati as-sakhrah ودخلنا إليها ووجدنا الصخرة التي عرج من عليها بسيدنا محمد إلى العالم الأعلى قالوا لنا ادخل يدك من هذه من هذه الفتحة مثل الشباك وتحسس فأدخلت يدي فإذا بي أجد أثر قدم النبي على الصخرة الشريفة صلى الله عليه وسلم وريحها يعبد أذكى من المسك dan ketika itu pula aku lihat suatu hamparan batu yang di situ tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir kali menginjakkan kaki di bumi untuk Mi'raj ke langit dan di saat itu uh, ada tali-tali besi-besi yang mengikatnya. Orang yang mengat bersama beliau mengatakan, coba sentuhkan tanganmu di batu itu. Di ada bekas telapak kaki sang Nabi. Sentuhkan, kau akan rasakan batu itu berbeda dengan bagian lainnya. Batu itu menjadi lembut dan wanginya lebih wangi dari pewangian yang paling wangi. وإلى اليوم من ذهب منكم يصلي في المسجد الأقصى إذا دخل إلى قبة الصخرة يبحث عن الشباك النحاسي فيها ويدخل يده سيشعر أو يحس بأصابعه أثر قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم Sampai sekarang apabila kita masuk ke Masjidil Aqsa dan melihat Gubbatus Sakhra, tempat batu yang melayang, ketika Rasulullah ingin mi'raj batu tersebut menyentuh telapak kakinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada jeruji jeruji yang terbuat dari tembaga kalau kita masukkan tangan kita ke dalamnya kita akan merasakan kelembutan kaki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh batu tersebut ومن تلكم الصخرة عرج به كما سمعنا من سماء إلى سماء إلى سماء وفي ملحظ لطيف أن ساداتنا الملائكة من حراس السماء كلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى مدخل من مداخل السماء السبعة يقول الحراس لجبريل من فيقول جبريل جبريل فيقولون ومن معك فيقول محمد فيقال وقد أرسل إليه فيقول نعم فيقال مرحبا بكم ولنعم المجيء جاء sebagaimana yang telah kita sampaikan dan kita dengar tadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai dari Masjidil Aqsa dengan sambutan 120 ribu nabi dan rasul beliau meneruskan ke langit dan di setiap pintu langit beliau disambut dan ditanya oleh para penjaga langit siapa berkatalah Jibril aku Jibril siapa bersamamu Muhammad apakah ia telah diutus Betul, maka dibukalah pintu-pintu langit dan mereka bergembira menyambut kedatangan Sayyidina Muhammad. Wa وهذا درس لمحبي سيدنا Fi في معنى الإتقان في كل ما يعملون بواب البوابين من الملائكة حراس السماء من الملائكة يعرفون جبريل ومع ذلك يؤدون عملهم من يقول جبريل وهذا من معك يقول محمد أو أرسل إليه خلاص جاء الإذن له بالذهاب فيقال يقول نعم فيقول له مرحبا يأذنون له بالصعود هل يحتاج جبريل أن يفصح لحراس الأبواب بأنه قد أذن له وأن الذي معه قد أذن له وهل يحتاج حراس الأبواب أن يسألوا جبريل وهو من أعظم الملائكة الأمين على وحي السماء ومع ذلك يسأل هل أرسل إليه من معك هناك إذن أو ما هناك إذن لنتعلم أن شؤون السماء وشؤون الأرض قامت على الإتقان إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أي تقنه Ada pelajaran penting ketika bertemu Jibril alaihi salam dengan para penjaga langit. Penjaga langit bertanya tentang siapa yang ada di depannya yaitu Jibril dan yang bersamanya adalah Nabi besar Muhammad. Itu pelajaran bagi kita umatnya bahwa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Jibril mengajarkan kecermatan, ketelitian kepada umat Nabi besar Muhammad. Tidak penting para malaikat bertanya kepada Sayyidina Jibril. Jibril adalah pemimpin para malaikat Allah. Apa faedahnya mereka bertanya kepada Jibril, siapa yang engkau siapa yang engkau bawa dan siapa engkau? Mereka mengenal Sayyiduna Jibril dan mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pelajaran buat umat Nabi besar Muhammad bahwa pelajaran yang diambil dari atas langit Allah Subhanahu wa taala tentang itdanul amal, kecermatan dan ketelitian di dalam beramal itu akan dibawa ke dalam dunianya ke dalam kehidupan duniawi kepada umatnya Nabi besar Muhammad sebagaimana para malaikat cermat bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salam ولما وصل إلى سدرة المنتهى وتقدم وافتقد جبريل فالتفت ولم يجده بجانبه وقال له يا أخي يا جبريل أفي مثل هذا المقام يترك الخليل خليله قال يا محمد أما أنت فإذا تقدمت اخترقت أي الأنوار المقدسة أما أنت فإذا تقدمت اخترقت وأما أنا فإذا تقدمت احترقت وتوقف عند المقام الذي أذن الله تعالى له به لم يقل أنا جبريل أنا الذي آتي بالقرآن إلى محمد أنا صاحب الوحي عرف أن تدبير الحق وما أدره الحق هو الذي ينبغي أن يكون فسلم لسيدنا محمد في ارتفاع قدره تجاوز السدرة صلى الله عليه وسلم ووصل إلى مقام لم يصله أحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب في مقام وفي ساحة وفي مجلى لم يبق فيه إلا محمد يقابل رب محمد يقف بين يدي رب محمد يخاطب رب محمد يخاطبه رب محمد يراه يسمعه يكلمه ولم يبلغ هذا المقام سواه dan ketika sampai kepada Sidratul Muntaha Sayyiduna Jibril mengatakan di sini tempatku untuk meninggalkanmu wahai kekasihku Muhammad Nabi besar Muhammad mengeluh kepada Sayyiduna Jibril alaihi salam, apakah di tempat seperti ini seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Sayyiduna Jibril mengerti tentang kedudukannya di sisi Allah. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, idza taqaddamta ikhtarakta, kalau engkau wahai Muhammad, kalau engkau maju, engkau akan menembus cahaya-cahaya yang Allah sediakan." Sedangkan aku apabila melangkahkan kakiku satu langkah saja, aku akan terbakar. Maka bertemulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cahaya-cahaya dan menembus sampai berjumpa dengan Allah pencipta Nabi besar Muhammad bertemu dengan kekasihnya Nabi besar Muhammad Beliau mendengar Nabi besar Muhammad, beliau melihat Nabi besar Muhammad yang tidak ada yang satu pun dari makhluk Allah, tidak nabi yang diutus, tidak malaikat yang dekat sampai kepada kedudukan Nabi besar Muhammad bertemu dengan Allah pencipta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatajalla lahu rabbuh wa ra'a rabbahu. بغير كيف ولا مكان ولا زمان ولا جسم ولا هيئة ولا صورة فالله مقدس عن ذلك كله رأى ربه وتمكن وأعطي ما لم يعطى أحد وخاطبه الله جل في علاه بعد أن حيا ربه فقال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله قال له ربه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته Hadirin hadirat saudara-saudariku yang kumuliakan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menerbitkan cahaya keindahannya kepada sang nabi tanpa bisa dipertanyakan dan tanpa bisa dikatakan bagaimana dan seperti apa karena cahaya rahasia keindahan Allah melebihi seluruh kalimat yang ada dan di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah segala kemuliaan segala keberkahan segala keluhuran adalah milik Allah في تلك اللحظة التي خاطبه الله وحياه بالسلام بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في هذا المجلى الذي لا يوجد فيه أحد سواه لم ينساكم أنتم تذكركم فقال صلى الله عليه وسلم متلقيا السلام من ربه السلام علينا ثم سلم على الصالحين على المؤمنين على المحبين فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فافاض من محبته لكم ورحمته بكم وحرصه عليكم افاض عليكم سر السلام الذي جاءه من الله السلام لم ينساكم في ذلكم المقام فهل يتاتى لاحد من امته ان ينسى ذكره صلى الله عليه وسلم او الصله بمعاني محبته في لحظة في طمع في شهوة في رغبة في التفاتة هو ذكرك وهو في حضرة القدس عند الحق جل جلاله فسلم عليكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada Allah, Allah menjawab salam beliau السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته segala sejah kesejahteraan dan kemuliaan kepada engkau wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rahmatku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan pada saat tersebut umat beliau kekasih-kekasih beliau Rasulullah mengatakan menjawab sambutannya السلوات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ketika Allah mengguyur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan faedah salam dengan keluhuran salam Rasulullah tidak melupakan umatnya Rasulullah membawa orang-orang yang beriman dari hamba-hambanya yang saleh hamba-hambanya yang mencintai untuk merasakan lubernya kesejahteraan salam dari Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita balas salam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kanjeng Nabi Besar Muhammad dan Nabi besar Muhammad ulur kepada umatnya kita melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita makan ketika kita punya keinginan ketika kita mempunyai lirikan kepada suatu makhluk Allah kita melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita membayar daripada salamnya Allah subhanahu wa taala فاذا صليت في كل صلاه من الصلوات الخمس وغيرها ووصلت إلى هذا التشهد استشعر هذا المعنى أن لك ارتباطا أنت بليلة المعراج ليلة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليك وهو في تلك الحضرة الشريفة فتلقى بعد أن تسلم على النبي بما سلم به عليه ربه تلقى أن تسر هذا السلام واحرص على تذوق معانيه في حياتك كلها حتى تكون من الصالحين فتتلقى السلام من سيد الصالحين Ta'wilah ketika kau membacanya di saat pembacaan tahiyah di dalam setiap kali salat. Hadirkan hatimu dengan peristiwa kejadian itu. Ingatlah bahwa bacaan itu bukan sembarang bacaan tapi terjadi pada peristiwa agung itu. Yang dengan mendalami maknanya kau akan terbimbing kepada kehidupan para salihin. Dan akan bercahaya dengan cahaya keluhuran makna yang sebenarnya dari perjumpaan itu. في خاتمة هذا الكلام أود أن أذكركم بأن الله عز وجل قد من عليكم بمعنى يستشعره من يحضر هذه المجالس عندكم في أندونيسيا نحن نستشعر أننا نأتي إلى مكان متصل بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام dan ketahuilah bahawa di dalam perkumpulan agung mulia ini, di dalam hati kita, kita harus mengingat jika kita melakukan ucapan itu, mengucapkan kalimat itu, bahawa kita bersalam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu kita sedang berhubungan langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sahibul Madinah. محمد رسول الله نحن نستشعر في أندونيسيا هنا في مثل هذا المجلس أننا في حال يتصل بالمدينة المنورة kita merasakan dan kita merenungkan bahawa kita sekarang di Indonesia ini tapi sebenarnya hakikatnya kita sedang duduk berada di tanah Madinatul Munawwarah. Ahlul Madinah. أهل المدينة أهل المدينة أسلموا بغير قتال أهل أندونيسيا أسلموا بغير قتال Orang-orang Madinah masuk ke dalam Islam tanpa peperangan. Orang-orang Indonesia pun masuk ke dalam keislaman tanpa peperangan. Ahlu an Madinah rahabu bi Rasulillahi bil mahabbah. وأحبوه وفدوه بأرواحهم وصدقوا ما جاء به ونصروه صلى الله عليه وسلم أهل أندونيسيا جاءهم من ذريته صلى الله عليه وسلم من الأولياء التسعة ومن الدعاة الذين جاءوا من بعدهم بغير قتال فأحبوهم وصدقوهم وآمنوا بالدين الذي جاءوا يدعونهم إليه وناصروهم في هذا الحق penduduk Indonesia, penduduk Madinah menerima kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela beliau, mencintai beliau, menerima dengan cinta, menerima dengan pengorbanan dan penduduk Indonesia pun sama menerima kedatangan para keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sembilan wali yaitu wali songo yang datang dan menuju pulau Jawa ini mengenalkan kalimat tauhid orang-orang Indonesia menyambut dengan cinta, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan pendukung dan membenarkan dan beriman kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Madinah al-Munawwarah عاشوا معنى الأخلاق النبوية فأحبوا من يهاجر إليهم وأحسنوا إليهم وتواصلوا معهم وآثروهم على أنفسهم أهل أندونيسيا أخذوا هذا النصيب من الإرث عن أهل المدينة فأحبوا من جاء إليهم والتفوا حولهم وناصروهم على محبة الله ومحبة رسوله Orang-orang Madinah dengan akhlak mereka yang dibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima orang-orang yang hijrah datang kepada mereka kaum muhajirin dengan kecintaan mereka membantu mereka bahkan mengorbankan diri mereka untuk kaum muhajirin orang-orang Indonesia mempunyai kesamaan di dalam percintaan mereka kepada orang-orang yang datang dari negara-negara yang luar dari Indonesia datang kepada negeri Indonesia menerima kecintaan sambutan yang hangat dengan kesungguhan. Ini merupakan sambungan antara negara Indonesia dengan kota Madinatul Munawwarah. عندما جئنا أول مرة إلى أندونيسيا قبل أكثر من 14 سنة 15 سنة 15 سنة أو أكثر عندما جئنا إلى أندونيسيا هنا مع سيدي الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله ما دخلنا إلى مدرسة من المدارس وقابلنا كياي من الكيايات الموجودين فيها كبر سنه أو صغر وهم أهل العلم كثير الأتباع كثير المحبين كثير الطلبة لكن إذا قابلناهم وجالسناهم رأينا في عيونهم عيونهم محبة الأنصار التي كانت في عيون الأنصار dan ketika aku datang sekitar 14-15 tahun yang lalu pertama kalinya ke Indonesia ini dan di saat itu aku berkunjung kepada beberapa ulama dan kiai-kiai yang dia guru-guru juga guru-guru besar yang mempunyai murid yang banyak dan kudapatkan sambutan kelembutan kasih sayang cinta bagaikan sambutan uh, kaum Ansar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لماذا أذكر لكم هذا الكلام في خاتمة الكلمة؟ Kenapa aku sebutkan cerita ini di dalam akhir daripada ceramahku ini? لأذكركم بأن هذه النعمة العظيمة التي أفاضها الله عليكم وهي نعمة المحبة هي رأس المال الذي ينبغي أن تحرصوا عليه سيأتي إليكم من شرق الأرض وغربها من يكلمكم هنا وهناك من يقول لكم محبة آل البيت وهو يسيء الأدب مع أصحاب سيد البيت أو من يأتي يكلمكم عن السنة وهو يملأ قلوبكم أو يريد أن يملأ قلوبكم بالانصراف عن محبة صاحب هذه السنة وتعظيمه وأهل بيته ستسمعون من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا لا تلتفتوا إلى هذا وذاك لا تسيئون إلى أحد لا تبغضون أحد حتى من يبغضكم لكن هذا منهجكم القويم اثبتوا عليه منهج المحبة منهج السنة النبوية الشريفة تاويلة وهو Kenapa aku sampaikan ini di akhir ucapanku yang sebentar lagi akan saya akhiri? Aku menyampaikan ini sebagai peringatan karena mungkin telah datang kepada kalian orang-orang yang berusaha menyingkirkan kalian dari jalan mahabbah yang menyambungkan kalian kepada kaum ansar menjadi orang-orang yang sekumpul dengan kumpulan orang-orang Madinah para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian mereka datang untuk berusaha memecah kalian, memisahkan kalian. Jangan mencintai ahlul bait. Jangan mencintai para dai-dai yang datang mengenalkan mahabbah dan cinta kepada Rasulullah. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Ucapkan ini di akhir ucapan ini agar kalian mengerti dan jangan membenci mereka, jangan memerangi mereka, tapi tetaplah teguh dengan mahabbah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan usahakan agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan mereka hidayah. Sahabat والصحابة محبة الصحابة لا تسمعوا من يمين بكم عنه cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Sebagian mengatakan jangan cinta terlalu lebih-lebihan kepada Nabi. Itu kultus. Sebagian mengatakan jangan cinta kepada ahlul bait berlebih-lebihan, itu kultus. Sebagian mengatakan jangan cinta pada sahabatun nabi berlebih-lebihan, itu adalah tidak benar. Mereka merebut khilafah dan lain sebagainya. Teguhlah, peganglah tetap dalam jalan cinta yang benar bersama guru-guru kalian sampai sanatnya kepada Nabi Muhammad. هذا الأمر اثبتوا عليه إذا خرجتم من هذا الجمع الذي جمعكم عليه السيد الحبيب منذر مصاب السقاف بارك الله فيه على محبة الرسول لولا المحبة ما اجتمعتم هكذا ولولا المحبة التي في قلبه ما استجبتم للكلام الذي يخاطبكم به إذا انصرفتم من هذه المجالس انصرفوا معكم أنوارها انصرفوا وانشروها في من حواليكم ثبتوا المتزعزع ذكروا الغاء الناس نبهوا الغافل احيوا في قلوب اصحابكم اصدقائكم بيوتكم من يحيط بكم من تعملون معه من تدرسون معه من يدرسكم من تدرسون احيوا فيهم اخلاق سيدنا محمد واثبتوا على ذلك وعن قريب سيأتي إليكم الناس من شرق الأرض ومن غرب الأرض ليتعلموا منكم أنتم يا أهل أندونيسيا ويروا فيكم أنتم يا أهل أندونيسيا ثمار أنوار محبة سيدنا محمد سيسلم أناس من اوروبا من امريكا من روسيا من استراليا من من افريقيا من شرق الارض وغربها من الصين سيدخلون الى انوار لا اله الا الله سيتعلقون بمحبة سيدنا محمد رسول الله بسببكم انتم بصبركم بثباتكم بنشركم لاخلاق سيدنا محمد اسال الله ان يكتبكم من اهل نشر هذه الانوار امين يا رب Teguhlah kalian dengan cahaya cinta Allah yang dibawa oleh guru kalian eh, Sayyidina Habib Munir bin Fuad al-Musawa yang mengajarkan kalian tentang cinta Allah dan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peganglah teguh, ajarkan, sebarkan cahayanya kepada orang-orang dekat kalian, kepada teman-teman kalian, murid kalian tentang cinta Allah dan cinta Rasul teguhlah akan datang dari barat dan timur, dari Eropa, dari mana saja untuk belajar tentang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul apa yang kalian yang kalian teguh beristiqamah di dalam cinta Allah dan cinta Rasul dengan sanat yang kalian bawa dari guru-guru kalian. Semua akan datang semua akan tiba saatnya mereka akan mempelajari tentang cinta dari kita semua yang mempelajari cinta Allah dan cinta Rasul. Akan datang dari seluruh negara, dari sebanyak-banyaknya wilayah ke negeri ini, dari Amerika, dari Eropa, dari China, dari wilayah-wilayah lainnya untuk masuk Islam di tangan kalian belajar Islam di tangan kalian maka teguhlah dengan apa-apa yang diajarkan oleh guru-guru kalian yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam um muhtajun ila nur alladhi indakum ذهبنا الى بلدانهم في الشرق والغرب ارواحهم عطشه أرواحهم محتاجة أرواحهم ذاوية ومتعبة ينتظرون من يوصل إليهم هذا النور لكنهم يحتاجون أن يروه في أحوال المحبين وأخلاقهم وأنتم أهل المحبة فاستمسكوا بهذه العروة الوثقى وأبشروا من أندونيس أندونيسيا من هنا سيشرق النور سينتفع به أهل الشرق وأهل الغرب بإذن الله إلى بهوا dengan keteguhan kalian dalam waktu dekat dalam waktu dekat saksikanlah akan mereka itu datang aku ini pergi ke banyak wilayah di negeri-negeri di dunia mengelilingi banyak negeri di dunia ketemukan jiwa-jiwa yang kering jiwa-jiwa yang haus untuk mendengar tentang mahabbah kepada Allah cinta kepada Allah cinta kepada Rasul indahnya Allah indahnya Rasul indahnya ajaran yang dan mereka akan berbondong asalukar rida Allahumma ighfir dzunub ampunilah dosa-dosa angkatlah derajat kami muliakan perkumpulan ini Allahumma sturul ayub wa ya Allah tutuplah segala aib kami Allahumma tub alaina linatub wa ya Allah bukakan pintu taubat bagi kami ya agar kami bisa bertobat يا رب يا الله هذا جمع اجتمع على محبتك يا الله بركمبل يلا من جنتينا على محبة نبيك بركمبل يلا من جنتينا فيمو يرفعون إليك أيديهم Mereka mengangkat tangan mereka untuk berdoa kehadiratmu. Sadiqin bi anna karamak la yarud yadil abdi nartafa'at ilaih. Mereka tidak mampu mengangkat dan mengarahkan tangan mereka untuk meminta kepada engkau, Ya Allah. Yunadunak, Ya Allah. Mereka memanggilmu, Ya Allah. Ya Allah. Ya, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya man la yud'a bihadal ismi siwa. Wahai yang tidak ada sesuatu yang dipanggil ya selainnya dengan nama ini kecuali engkau. Ya man laisa lana rabbun ghairuh. Wahai yang tiada Tuhan selainnya. Nahnu 'abiduk wa inasana. Kami adalah hambamu dan kau adalah Tuhan kami. Nahnu masakinuk wa inadnabna. Kami adalah miskin di hadapanmu dan kaulah yang maha kaya. Nahnu fuqara wa in أو تخلفنا Kami adalah hamba yang fakir di hadapanmu. Namun kami banyak berdosa kepadamu. Kami mengakuinya. Ya Allah, Ya Allah. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله هذا الكرم والجود وأيام ما بر ما لبوت هذا الفضل الذي ليس له حدود وهي ما مملكي أنوغره tanpa batas قلوبنا وإن أذنبت وأساس لكنها مستبشرة Hati kami menantikan kabar-kabar gembira dari pintu-pintu anugerahmu. ya Allah. Jangan kecewakan satu pun dari kami semua, Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. مئات الآلاف من خلقك ينادونك يا الله Lihatlah mereka semua sedang memanggil namamu. أنت الذي أنطقتهم Engkau yang getarkan suara mereka untuk bergemuruh. أنت الذي Allah yang menciptakan hati mereka bisa menyebut namamu. كما أنت بنا وبهم Ya Allah. يا الله Ya Allah. قلوبنا Allah. Dosa-dosa kami. قلوبنا جدا من هذه القلوب تحبك يا الله هذه القلوب تحبك يا الله هاتي هاتي مرقعيني من جنت ايموه يا الله عزتك وجلالك نحبك دميك قل يا أيوه مريكا سمت يمين من جنت أيوه لولا أنها تحبك ما فجت إليك Kalau seandainya mereka tidak mencintaimu, mereka tidak akan mau datang mengorbankan waktu di sini. قلوبنا فيها ظلمة المعاصي والذنوب نعم يا رب نعترف فيها أثر الخطأ فيها الإساءة لكنها وعزتك وجلالك تحبك تحبك Hati kami penuh kesalahan. Hati kami penuh dosa. Hati kami penuh dengan kegelapan. Tapi ada sebutir cinta kehadiratmu. Cinta kehadiratmu. والله ما عصيناك بغضا لك ولا استهانة بأمرك Kami tidak mampu untuk menjalankan semua perintahmu dan menjauhi semua laranganmu. Walayarabat antari kirbak. Dan kami tidak mampu pula berpaling dari jalan yang kaifa nahnu ibaduk. Malana gairuk. Lakin nufusuna galabat alainah. أنفسنا وشهواتنا غلبت علينا نتوب إليك يا الله فتب علينا Oh ya Allah, sungguh kami telah banyak berdosa dan salah. Tapi kemana kami mengadu? Kemana hamba mengadu kalau bukan pada tuannya? Kami mengadu padamu untuk diperbaiki, untuk dibimbing, untuk diberi ketuntunan. يا الله يا رب هذا الجمع يتوب إليك فتب علينا وعليه يا الله ويا الله perkumpulan ini sedang ingin bertaubat dan ingin mengenal taubat perkenalkanlah يا رب نعلم أننا مرات تبنا ثم نقمنا لكننا نسألك بنور وجهك نسألك بمحبتك لسيدنا محمد في ليلة معراجه أن تتوب علينا توبة نصوحة يا رب يا الله kami tahu berkali-kali kami taubat tapi kami mengulangi lagi maksiat taubat lagi maksiat lagi taubat lagi maksiat lagi tapi wahai Allah kami tahu kami bersumpah demi kewibawaan namamu dan keluhuranmu malam ini jadikan taubatan nasuha. Ya tushawih wujuhana ya Rabb, bidulumatil ma'asi ya Rabb. Jangan gelapkan wajah kami dengan gelapnya wajah para pendosa. Ya Rabb, imla gulubana bi anwaril mahabba wa zidna minha. Terangi wajah kami dengan terang benderang di hari kiamat. Sebagaimana wajah hamba-hamba yang saleh dan baik. Ya Rabb, hadal jam'il azim. من كانت له حاجة فاقضها يا رب Wahai Allah, seluruh perkumpulan besar ini. Semua yang mempunyai hajat, kabulkan hajatnya. يا قاضي الحاجات يا الله Ya Allah, قاضي Ya Allah. الحاجات يا الله يا الله Ya Allah, Ya Allah. saudara-saudara kami yang telah terkubur dari kaum muslimin yang masih menjerit dihimpit di alam kubur hingga malam ini bebaskan dari penjara alam barzakh ya Allah ya Rabb ihfadh hadha al-balad ابسط فيه بسط النور والهداية والإقبال عليك ابسط فيه بسط الأمن والإيمان واللي عليهم الأخيار فعنهم الأشرار من أراد ببلاد أندونيسيا ومن مسلمي عرب أهلها سؤالا أو مكروها فاجعل كيده في نحره احفظهم يا رب احفظ عليهم أنوار يا الله يا الله يا الله رانيلا سلرو بركم بولانيلي سلرو مريكا إلي beri cahaya, beri anugerah, beri kebahagiaan, beri keluhuran, beri kemuliaan dan semua muslimin di seluruh wilayah lainnya. Ya Rab, ihfad al-haramain al-syarifain. ارزقنا حج بيتك الحرام يا الله ارزقنا زيارة المصطفى يا الله ارزقنا الصلاة في المسجد الاقصى يا الله حرر المسجد الاقصى انهض الامة لتحريره يا الله اللهم فرج عنا فرجا عاجلا طبنا لطفا شاملا برحمتك يا ارحم الراحمين فرج عن اهل سوريا يا رب احقن دماءهم اللهم اعتق اللهم احقن دماءهم اللهم فرج عنهم اللهم صل اعراضهم فرج عن اهل لا اله الا الله جعلنا من خاصة أهلها وأمتنا عليها يا رب العالمين Wahai Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang kau persiapkan untuk berangkat menuju Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi untuk melakukan haji dan umrah dan Masjidil Aqsa. Amin Allahumma amin. Dan seluruh muslimin muslimat terbuka kemungkinan seluas-luasnya dan juga akan agar kau jadikan kami orang-orang yang bercahaya, terang benderang, terbimbing, terluhurkan dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة